Egunko titulietan sartzia dela balinba badakizia ikasliak o egun diela eta liseo bat eta iganen edo eh, herri bat eta e, herri baten txartzia zehaztuko dugu. Horrez gain harpe bat eta nurda subiko harpe bat eta natzaman die marazki berri sumait atzo arestitan eta prefosta esne krisia entako atzo J.A. eta FDSEak prentsa intzineko bat egin dila eta denboan aldetik denboa egera euken beharko dugia oano egun lauentz. Eta bai, udan jarrikiko dugu, bai egun, bai ondoko egunetan, aroik erlen araberan, memento untan beraz zelia izartxu dugula eta hor dien laino, azken laino iek de eta demo zinez ekitxu kanbergu nuke alo ikerlen alaberan zeluzo ardita demo zinez ekitxu temperaturak haidez oita sortzi osken ungrien goatuko dielaik barnek aldian, bon, itxas ujatu bezala, a ni diateke bena, ala, oroak demo zinez ekitxu ostegin untan ala zer duten alo ikerlek demoraren aletik Bimila ehunta hogeita hamar ikaslek hasten die ikasturtzia gaur eh, angeluko eskola publikoetan aldaketa handik ez da jasko sartziai komparatuz. Tivoli eskoletako ikaslentako salbu ben eskola he, etxi ondun lare batea juiten beitia. Eskolaldi inguko aktivitatiak e arrakasta dieraz pimaratu daiku klod olive hausapesak, hauren ehuneko hiuntan hogeita hamar bostak hartzen beitu parte. Intza arieta. iaz baino amazazpi ikasle gehiago izanen dira angeluko amairu eskola publiko desberdinetan 2000 egunta hogeita mar orotara. Kopuruak ostegun honetan kontrolatuko ditu akademia ikuskariak azken egokitzeak egiteko beharrezkoa baldin bada. Aldaketa handiena, Tivoli amaeskolako eskolako aurrentzat izanen da, gelditzen ziren emezortzi ikaslek justen lagu bat eskolan egin beharko baitute sartzea, klodoli bauzapezak hori iragarri ondoan. de zer cette demi à l'école Justin Marbat pour des, des raisons d'efficience, vous l'avez compris, mais aussi pour des raisons pédagogiques. Klase bat gehiago ideki dute beraz la bat eskolan eta atiboliko irakaslea ere bertara toki aldatuko dute. Angeluko auzapezak jakinarazi du aldi berean oraindik berrunta berrogeita martoki badirela angeluko ama eskoletan eta beste berrunta berrogeita mar lehen mailetan. Eta ustegun huntako sartziai dagokionez, segurtasun neuri bereziak e hartu du tiela herriko etxek jakinazidie hausapesek. Polizia habo izanen dela eskola unguetan eta buraso habo, eh, sobea ez metatzia eskola intzinetan momentu behian eh, eskatuik edo galteginik da. Paige Aldin den Florin Merojiseko Euskal Preso guziak ba parte behian elkaritatu dutie, etxeratek eh, elkartiak du berria jakinazi, hoai arte presontegiko bigunetan banatuik balinbazien, elkarik izateko galtua eginazen aspaldi danik, eta hanitz borrokatu ondoan kausitu die bateratuik isatia. Behi esniaen krisia izan da astizken juntan busunaritzen iganden FDSA eta JIA laboa igazten sartze sindikalaen lehen aipagaitaik. Iturbidia etxealtin elkarretatu dia departamentuko txako eta administrazioko ardura dunak, juratuik izan dien gaiak aipatzen dutu Jojo Bidar guekazetaia laien mikroan JIA ko presidentea den iturbideko Iban Pebetek berant hartu duten Europako laguntzak idortea inguramena eta ororen gainetik mozkinen prezioak eta horien beherakada da partikulazki behiesnearena izan dira FDSOa eta Giako sartze sindikalen aipagai nagusiak. Iban Pebet Giako presidentaren etxaldian izan ez eta etxalde hortan nagusiki behiesnadunak izanki, behiesnearen krisia izan da aipagai nagusia. Iban Pebetik aldegin diogu laktalizekin lortu den akordioak haintzinamendu handi bat izan ote denez. Eh, laktaliz delako hori uh, eh, eh, antzian ezagida, banan uh, ahiatu dira preso baten maiteat, banan presio hori da, baizik, besten bezala pahatzeko. Mm. Eta guk, erraiten duguna, uh, guretako ez da aski, gu egoiten bali magia, ez gia bizitzenan, ez da batez posible. Laktalizekin fingatua izan den akordioaren ondorioz, berreuntalaro goita hamar euro pagatua izanen da mila pintako, eta, eta huri da, beste industrialek edo kooperatifek pagatzen duten hein bera. Konparatuz dela bi urteko presio eri, berakada hundia, 2008an, iru egunta, irutan oita euro tona pagatzen baitzen. Beneficiorik egin gabere eta lana pagatua izan gabere, baina dirurik ez galtzeko zein ditaiken hein egokia, erraiten dugu Iban Pebetek. Uh, guk erraiten dugu, uh, behar dugula, bada, eh, hein bat, uh, hori da iru egun eta berrogoi euro. Hori da gure, gure fresen eina. Hala. Ordean, uh, eh, nik uh, eh, etxempoa hartu dut eh, dila bi urtekoa, kompatuz dila bi eta ortengoa, or dila bi presioa untsa zen, eta kompatuz aurten gauza beraindako, kantitatea beraindako, ka kalitatean beraindako, ene etxaldean galtzen ditut irurogoi mila euro. Ordean ikusten duzu, uh, nun gure xolatapa hasten den, nun gure uh, fakturen uh, pahatzeko gauza joiten den. Presioak finkatzeko negoziaketak segitzen dutie, behi esne filieran dien ekoizlek pizu habo nahi lukete eta horrentako estatuen eh, laguntza galtegina eda. Bide bakariko autobus ibilbidia edo trambus proiektia entako obrak partitu dutu aturi Euskal kosta hiri elkargoak, kalia horreta hur elektrizitate gaz edo telefono xareak moldatu beharko dutie eta hainbat bide obretan izan handia bi hilabete eterdi zangenu miarritzeko ibilbidian eta baiunan dole ibilbidetik mobek karika arte obrak setemean bostan hasiko dutilaik herri elkargoak. Udako sasu parte handiena iganik balin bada, aurten ejente hanitzek Euskal Herria haitatu die ben oporen igaiteko, itxas basterin txekulako jendetza izan da bereziki agorilan, mena barnek aldiak edo mendige aldiak e arrakasta ukendila erandeiku, Jerome Kangran garazi baigoriko turi bilegoko zuzendaiak. Donc après un démarrage timide sur le, mois de juillet... Usteila iztiki abiatu onduan, jada bakantzak aste batez gibelatuak izan dira basoko emaitzen gatik, ikusten alda usteil ondarian emendatze bat izan dela, bai eta ere agurilean, euneko lau eta zorzien artian gehiago lekuen arabera, beraz emaitza honak sasoineko. Et septembre démarre avec de bons chiffres aussi. Buru la da chifre honekin, zeren eta euneko bost pasai gehiagotan gira erresak batzeetan. Eta jaz bezala, denbora edera balimada azaro arte, sasoin ona izanen da. Si le votant euh, se maintient. Eta Euskal Herri barnekaldi lagin dien bakantzatia joiek nunkoak zien galtegin diogu berrize Jérôme Kangrai. Alors, euh, c'est nos clientèles habituelles, hein, donc ça va être euh, les pays de la Loire. Gure euh, usaiako bezeroak dira, Loire galdekoak, Loire département departamenduarekin aintzinean, gero mene Loire, gero Paritxekoak, et à eta somait urtiuntan orai Paka aldekoak. Et également aussi, depuis quelques années maintenant, un petit peu la, la clientèle de Paca. Alors, les autres pays européens, bien sûr, et l'Espagne, hein, avec nos, nos voisins euh, des Gualdés. Europako beste herrialdeak ego euskal egitik, Espainiako Madrile eta Valenziatik, gero Aleman eta kompostelako beidari frango, Korea, Brasil, Kanada eta Estado batuetaik. Kanadian e des Ostatu hotel eta turismaik inaidienak o horokor kisatik soaz dia, haleike a lokatzailek ez dutie denak bete goenin ez. Eta urdazubiko edo tituletan erraiten gine urda urdazubiko alkerdi harpian ikerlaiak beste marazki sumait atzaman dutie paret, paretetan, Nafarroko goberniak du berria eman, paleolitiko denborako marazkiak dia, uanokun edien dutie nafaroko zaharenak, horitzen ahalgia harpe horren ondun harobi bat badela eta hor egiten zien zapartatze sumait, harpin kalte sumait ekartan zutin. Geostik, aktivitatea gelditu da, rantzadi elkardeko, elkarte elkarteko arkeologuek erraiten die hontasun hoizan du behar dela harrobiak ez dira segitzen ahal. SOS Alkerdi deitu elkarte bat emuntatu zen, emuntatu da parka el harpe hortako ondaiaen zaintzeko. Eta Kirol informazio nebat, bai San Andres eh, urentzeko, bai San Andres trinketin, pilota partidak berriz hasten beitia, ostegun juntan arrestiko lau honetai goiti, Mikel Daramendrail Bixente la, eta Bixente Laralde eh, Grigori Agir eta Cedric en Luke, en, eh, Luke, Luke enetzin aiko beitia. Berri hoik eta beste sumaiten tituliak ukenen dututzi ez momentuko goiz berriekin usten zutiet titika rekaltekin. emezortzi osketan dugu gure termometroa hemen, maulen eta zelu zoardi, eta izartxue bai, eta laino zumbai badia bai eskuin esker horiek barreatu eta zelu osoki zoardi ukan behar gynuke, laster eta ekiaren ageraldiak nausituko dia egun, temperaturak, eh, barnekaldian aldean oita sortzi osken unguian goatuko dia egun, itxas eh, bazterian aldiz, oita la osken unguian, hori egunko, denbozinez edera, bena bergaiza biharko ere, eta temperaturak oraino gorago joanen dira barnek aldean, temperatur goenak bihar oita amarozke nenguian behitiateke, zinez denbo ekitzu kan behar uh, eh, laik, itxas basterian berriz, oita bostozke nenguian diateke temperatur goenak, eta haste undareko bergaizan, naiz eta hor bain esken bai igantin goi odeiak e, badiatekian, denbo orokorki izinez ekitzu behar gynuke berrize, eta temperatur goenak or, barnek aldian e, nesken egunin oita amar osken enguian diateke, igantin oita sortzi osken enguian, eta dagun haste atxaretik hat, dagun haste lehenetik hat, berrize haste otan, denbo izinez ekitzu kanbar beraz ikusten duzen bezala, e, uda giruan, e, edo udarekin jarkiko dugu, bai ondoko egunetan orain, euskara gaitasuna giria